Sohta kah capítulo. Ama huchalikogna kananchikmanta. Imani suntag, aswan rachum huchalikusunchik aswan aswan rach Dios favoreciwananchikpag, manapunim. Wanyuko hinañam huchanchikunataja sajerunchik. Inachkaspaja, ima inama huchalicusparaja causasun, kaitaja yachankichikpunim. Bautizakorganchikha Kristo Jesuswan hukllaña kananchikpaqmi. Chaynapim bautizakuykuspa ñuqanchik paywan kuska panjik Bautizakuspanchikman ñawpaq mana allin vidanchikta pamparqanchik, Kristupa pampakusqanta hina. Chaymi paywan wañusqa hina karqanchik. Imaynam Dios tayta, hatuhatun atiyninwan Kristuta kawsarichirqa, chaynam ñuqanchiktapas kawsarichiwarqanchik, alinbida piña purinanchikpa. Kristuhina wañushpanchikmi payman hukllawa kurhanchik, hinaptinqa paypa kawsarimushanta hinam Kaitapas kawsarisunchik. Kaytapas yachanchikmi. ha vidanchikqa Kristuwan kuskam chakatasqa karqa, huchasunqunchikta Dios chinkachinampa. Chaynapi huchalikuyta patronta hina amaña kasukunanchikpaq. Pipas wañukuspaqa, Uchapa kamachikusqanmantam librakurunña. Kristuan kuska wañuspaqa, paywan kuskataq kawsananchikpaqmi confiakuchkanchik. Yachanchikmi kaytapas. Kristu kawsarimuspanga, huktawanqa manañam wañunmanñachu. Manapunin paypiqa wañuyqa munaychakunmanñachu. Kristuqa huk kutillatam huchanchikunamanta wañurqa. Kawsarimuspangñataqmi Dioslapaqña kawsachkan. Chaynaka amaña huchalikunanchik pakya, wañusqaynaña kaychik. Señor ninchik Cristo Jesús man apipakuspaya, Dios llapaqña kawsasqaykichikpaq hapikuychik. Cuerpuykichikqa tukuruqllam. Chaynaqa amayaka suychikchu manallinlla ruray munasqataqa, chaynapi cuerpuykichikpi hucha amaña munaychakunanpaq. Amaya hukuychikchu manallinta ruraspa, huchallikuymanqa. Aswanja Diosmanya koichik, wañusqamanta kawsarimuq hina chaynapi imatapas allinta ruranaykichikpaq. Amaya hamkunapiqa uchaqa munaychakuchunchu. Manam kamachikuy kamachikuykunaman hinachu kawsachkankichik aswanqa Diospa favorninman hinañam. Servipakuqwan rikchanachimanta. kamachikuy kunamang hina mananya pa manaña ning Diospa favorninpiña kawsaspaqa uchallikusunchu manapunim kichikpi hinam hukruna huk runa servientikananpaq entrega entregakuspaqa kasukunan. Chaynam hamkunapas imatapas kasukuspaykichikqa, chaypa servientinkankichik. Uchalikoptikim, chay servisqayki patron wañuyman apasuchkanki. Patronta hina Diosta kasukuspayki michaqa, allinñampi purichkanki. Ichaqa Diosman ya gracias kachun. Ñawpaqtaqa uchalikuspa mana allinta kichikpas, Chiqapiachachikuyninkunata chaskispam tukuy sunqu ikichikwanña kasukuchkankichik. Chaymi huchapa munaychakusqanmanta librakuruspaykichinqa imatapas allinta ruranaykichikpaqña entregakurqankichik. Runapa vidanwan rikchanachispam yachachichkaykichik. Mana chayqa manach entendiwaqchikchu. Imaynam ñawpaqta hanrakuspa manalinllapi purinaykichikpaq cuerpoykichikta entregarqankichik, Chaynallakunanpas cuerpo ikichikta entregaychik allintaña ruraspa Dios Diosllapaqña kawsanaykichikpaq. Hamkunapi hucharaq munaychakuptinqa librem karjan kichik allin ruraykuna ruraymanta. Huchapa munaychakusqan kichikha, manam allinnikipaqchu Chay Chayqa wañuyllamanmi apakun. Kunanqa chay kichik. kuchkan Uchamanta bidaykichikmantam penqakuchkankichik. Dios pa Diospa sirvientinña kichik. Dios Diosllapaqña kawsaspaqa wiñaypaqñam kawsachkankichik. Uchallikuypa pagonqa wañuymi. Diospaq wasqanchikmi ichaqa, Señor ninchi Cristo Jesuswan kusqa wiñaypaq kawsakuy.